для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Доўга не маглі ўціхнуць карані у гэту ноч. Пасля сходу курылі, гаманілі кубкамі на агародах, каля хат, не маглі расстацца не выгаварыўшыся. Кубкі былі розныя, розныя былі гаворкі, радасна клопатныя, спакойныя, амаль абыякавыя, трывожныя з бедаваннем са злосцю, з пагрозамі гаялі сумеканору і іншым, і нават з кляцьбою. Загарода ў з двароў гутаркі разыходзіліся па хатах. Гаманілі, лежачы на палацях сярод дзятвы зайчыкі, старая цешылася, як яно будзе. А зайчык хіхіка, узгадваючы сход – узгадваў, як круціўся нібыты гнат, як сіпеў пырскаў сліную корч. Вольга і хведар гаспадарліва меркавалі, як можна засеять тую зямлю ў куранях і што яна можа даць. Даміціха, падаўшы меканору старому і каморніку познюю вячэру, не ўтрывала. Параіла сыну не вельмі заядацца з людзьмі, сказала трэба па-добраму. Нібыта ігнату потім кудымячы папяросую кляў апошнімі словамі ўсё на свеце, гразіўся, не хацеў слухаць жонку, якая супакоівала рэла не браць так блізка да сэрца. Рэла не кідацца на меканора, на начальства, бо гэта можа вельмі пагана скончыцца. Час цяпер такі, трэба асцярожным быць. Матку падтрымала хадоська, Але бацька загадаў і ёй сціхнуць, не ўтыкаць нос туды, куды не просяць. Глушакоў таксама не спалася. Разышоўшыся з яўхімам на двары ён доўга тупаў у хляве пад павеццю, не мог ніяк умерыць сваю злосць, сціхнуць душою. Люта, аж заенчыў той бацнуў наском сабаку, што не ў час падлез пад нагу. Раздзеўшыся, Стары корч доўга варочаўся ў цемры з боку на бок і пляваўся. Адчуванне вялікай бяды паліла ўсё больш, чым больш думаў пра тое, што дзеялася. Гады, слізь, Вось, што думалася яму. Мала ўжо і налогаў, мала ім таго, што дыхнуць не даюць душа цвёрдымі заданнямі. Дык ужо і это, зямлю адабраць якую ты нажыў усё адабраць лічы корань самы вырваць гайня ненажэрная гады жывога з'есці гатовы так думаў стары корч і з бяссільнай лютасцю гатоў быў нават закрычаць а дулю вам дулю а не не зямлю дулю вашаму калгасу што б вы ўсе падохлі а Васіля тачыла нездавальненне. Яно шчымела, калі разышоўся з нібыты гнатам, які лаяў і сябе і яго Васіля, што маўчалі на сходзе. Не ўсталі, не сказалі, як трэба. Ігнат растрывожыў Васіля яшчэ і тым, што заявіў: заўтра ён так сабе не саступіць, як бы там гайлісцямі канорчык не гразіліся як саступаць так раз за разам, нядоўга зусім без нічога застацца. Успамін пра гэта паліў Васіля, Чуў, як кашля на печы дзед, як храпе тоўстая калода маня, якой клопату ніякага да таго, што яму баліць. Праўду казаў ігнат. Паліў сябе Васіль. Не сказаў, як трэба на сходзе дзёр толькі горла, калі ўсе крычалі, а калі ўсе прыціхлі, сам змаўчаў збаяўся, не заступіўся, як трэба за сваё, за адзіны людскі свой кавалачак зямлі, які ж так трудна яму дастаўся, на які лічы уся надзея, з якога толькі і жывеш лічы. Хвіліны злосці змяняліся хвілінамі роздумума, разважнасці, і тады бралі Васіля, Неупэўненасць, страх і роспач цвярозым розумам сваім прачуваў, што як не будзе біцца за сваё, але ж нічога відаць не даб'ецца. Не ўтрымае ён нічога. Не такія міканорчык гэтый латышу парты і не так паварочваецца ўсё жыцці, каб можна было дабіцца хоць чаго-небудзь. Акрамя таго, думаў Васіль, што самі яны такія, што не саступяць, але ж і закон і ўлада за іх, за калгасы. Ад роспачы яшчэ горш пякла злоснымі канора. Зараза ён больш за ўсіх стараўся і стараецца, каб сагнаць Васіля з зямлі. З адзінага кавалачка, які Васілю так трудно дастаўся, і якім лічы ён толькі і жыве. Васіль таксама ўспамінаў, з якой зайздрасцю глядзеў калісьці на тых, у якіх была зямля ля цагельні, як біўся смяротным боем з яўхімам карчом, як люта зычыў ім ненавісным багацеем, каб зямлю гэту ім спапяліла. І як радаваўся, што з году на год сталі іх прыціскаць падаткамі, цвёрдымі заданнямі, і як прадчуваў нецярпліва, што нядоўга нядоўга ўжо засталося панаваць ім на мілай, аблюбаванай даўно зямлі ля цагельні. От калі б яшчэ, карчоўскай не расцешыўся марыў дзесяціну ці хоць паўдзесяціны вось тады зажыў бы і зажыў уже зусім непагано і от жа як усё яно павярнулася і ад карча і ад яго разам нібы знарок нібы на насмешку у Васіль амаль не спаў гэту ноч. Яшчэ ў потімку, стараючыся не разбудзіць нікога распораз паглядваючы на палаце, дзе спала з володькам матка, Ён ціхадзеўся, абуўся, выйшаў на ганак. Было блізка да дня і нібы збіралася на дождж. За вуліцы з балота лес лізаў твар мокры ветер. Макрэча ўсё ды холад, да адзначылася звыкла без хвалявання. Снегу ды марозу не чутно, як і не будзе зімы. Млявы без радасці, Васіль паплёўся ў хлеў да каня, зазірнуў потімку ў закутак, дзе чула заварушыліся авечкі, патупаў пад павеццю, не ведаючы за што ўзяцца. Стаяў і важка думаў: Пайсці хіба ў гумно да малаціць тое, што заставалася. Запаліць ліхтар, узяць сахіцэп, але не было ахвоты. У хаце новай багата чаго рабіць, ён паглядзеў, стаяла ў цемры чорнай зданню, крок вылець значыліся на панурым хмурным небе. І туды не было ахвоты ісці. І ў старую на палаце таксама спаць не хацелася. Пра што б не думаў тады Васіль, куды б не глядзеў, не знікала даўкае адчуванне пагрозы. Як тут будзеш драмаць спакойна на палацях ці хадзіць па двары у гумне заўсёдным звычайным сёння здаецца нямілым клопатам, калі блізка ў сутыч падступалася такое важкае, поўнае нядобрай грознай невядомасці калі блізкая нядобрая гэтая грозіцца самому галоўнаму, на чым трымаецца ўсё на свеце, ўся гаспадарка, з чаго жывеш. З гэтым адчуваннем ныла ў Васілю здзіўленне, што ўсё навокал такое, як і учора, пазаўчора здаецца звычайнае, што сяло спіць так, як бы нічога не здарылася і здарыцца не можа і гэта здалося такім недарэчным, што ён не паверыў спакою, які панаваў на куранёўскіх дварах. Не можа быць, каб спалі ўсе. Няпраўда, так толькі здаецца. І ён прыслухаўся вострым слыхам усціснутай мокрай цішыні, радуючыся, улавіў усё ж такі неспакой. Не, не спяць. Унь недзе падобна, у чарнушка ўрыпнулі вароты, значыць, таксама не дрэмляцца. Гэтым-то праўда можна не бедаваць асабліва у іх каля цагельні нічога. Хіба што за сваякоў за карчоў, якім не толькі пабедаваць, а і папарваць валасы ёсць чаго. Думаючы пра карчоў, Васіль аднак жа, не адчуў уцехі, хоць адбывалася тое, пра што некалі так нецярпліва горача мараў. Да горкага адчування сваёй бяды прымешвалася няёмкая вінаватая думка пра Ганну. Адступіўся ад яе, не памог ёй выбавіцца. Кінуў яе адну ў бядзе ўсё з-за гэтай зямлі з-за палоскі, якую цяпер адбяруць усё жыццё спаё спаганіў за зямлі гэтай, а яе адрэжуць, адбяруць. Праз некалькі імгненняў яшчэ недзе рыпнулі вароты, бразнула клямка. Дзесьці далей зарыпеў журавель, менавіта ў тым баку, дзе карчы, дзе Ганна. Можа, і яе паднялі? Можа, яна якраз і бярэ ваду. Ганна, век будзе яна побач з ім, у душы яго, у якой усё так і заблыталася, а з ёй з Ганнай здаецца, што яшчэ больш заблытаная. Няма чаго, стрымаў ён сябе, як бы папракнуў за недазволенае. Была пора, але прайшла. Не кавалер ён больш. Пра дзела думаць трэба. Але думка пра дзела шчымела адна адбяруць, адрэжуць. так рана, а такая цемра. Кабы ісці куды-небудзь, дык які толк, усё адно нічога не пабачыш. Але і так стаяць, толку небагата, падумаў Васіль, калі карціці точыць трывога. Але яна не толькі вярэдзіла трывогу і зямля, палоска ля цагельні, якую сёння хочуць адрэзуць. Яна цягнула да сябе, неадольна сумотна балюча зямля яго бяда яго Васіль толькі хацеў стрымаць сябе разумеў ні да чаго тое што ён пойдзе туды развярэдзіць адно сябе лішне і Васіль выдумляў сабе гэтае і рана і цёмна але яго наперакор разважнасці ўсё цягнула туды да сваёй зямельцы і цягнула як хвораму каню, як дарагой у бядзе істоці, каб ніяк не балюча у апошні раз зірнуць, справіць неадметны, сардэчны любы абавязак і разам пабалець душою. У сенцах бразнула клямка. Васіль прытуліўся да хлява. Хтосьці выйшаў, шарэў цемры белым адзеннем. Закашляў тонка, сіпла. Дзед! Дзед санліва са сцярогай суступіў з ганка, апоркамі пашаргаў да плота. Пастаяў трохі ля плота, санліва пацёгся на ганак. Зноў бразнула клямка. Скоро ўжо і матка ўстане – прыйшла неспакойная думка да Васіля. А ў стане заўважыць, што яго няма кінецца шукаць, не адчэпішся. Трэба ісці. З двара паўз агарод за хлевам падаўся да гумна, адчыніў вароцы, выйшаў на загуменне. Гумны маўкліва чарнелі, знаёмыя, нібы затоеныя, зачыненыя з зачыненымі варотамі платоў, нідзе не было чуваць цэпа. Вось яно, таксама ціхае і чорнае. Вось яно, чарнушкава гумно ганніна, каля яко яны калісьці не раз стаялі ўдвух абняўшыся. Тут гумно, а там, у грушы, Іх цёмныя грушы, што зычылі калісьці радасць. Ганна Ганна. Ah uh -huh. За чарнушкавым гумном ужо роўная разлегласць шырокае поле. У поле здалося трохі святлей. Дарога шарэла больш відна. Васіль не ўглядаў всю дарогу, яму не трэба было ўглядацца, каб нічога не было відаць, каб сляпы быў, Ён ішоў бы, не запыняючыся. Звыклая вядомая ля кожнай ямкі – кожнага камячка дарога. Колькі разоў хадзіў Васіль тут і ў ранні, і ў дзень, і вось так на досведку, хадзіў летнюю спёку і ў лютую сцюжу, чапляючыся босымі нагамі за траву і грузнучы лапцямі ў гурбах снегу, але даўно-даўно не нёс ён у сабе. Па гэтай дарозе, такую бяду. Даўно-даўно не балела так душа з таго вечара, як ён даведаўся, што былі змовены, што Ганну прапівалі і прапілі, што яна цяпер не яго, а карчова. Тады таксама вельмі балела. І вось цяпер баліць. Як і тады на душы цяпер так, што і жыць, здаецца, не хочацца. Глядзець на гэты свет не хочацца. Мокры ветер тут насядаў дужэй, лёгка працінаў зрэбную сарочку і абліваў цела такім холадам, што бралі дрыжыкі і Васіль надзеў накінутыя на плечы світу, зашпіліўся і пайшоў з парчэй. Было холодна галаве, і ён толькі цяпер гэта заўважыў, што забыў шапку. Раптам яму здалося, што наперадзе нехта ідзе. Васіль пайшоў хутчэй і угледзеўся. Перад ім хоць і цьмяна значылася чалавечая постаць. Чалавек ішоў туды ж, куды і ён. Васіль пайшоў цішэй, засцярогай назіраючы зводдалек, пачаў гадаць зацікаўлена, хто б гэта. Прасачыўшы трохі рашыў: нібыта ігнат. Постаць у цемры праўда добра разабраць не можна было, але здалося, падобная яна на ігнатаву. Ён яшчэ не зусім упэўнены ўзрадаваўся, так хацелася, каб быў менавіты ігнат, што падахвоціў сябе. Канешне, гэта ігнат. Каму ж яшчэ можа балець так, як ні яму, ні ігнату. І Васіль падбавіў хады. Чалавек пачуў яго стаў. Васіль намерыўся ўжо весела загаварыць, калі той засіпеў насустрач. Каму это шчэ не спіцца? Васіля ж дрыгануўся, нібы не спадзеўкі засычэла гадзюка. Гэта корч стары корч. У момант ён стаў, хвіліну стаялі абодва. Глушак таксама не падыходзіў, углядваўся, не пазнаваў. Васіль крануўся першы. Моўчкі хутка пайшоў насустрач старому, праходзячы паўз яго прыкмеціў, як той прыглядваецца. І слова не гаворачы яму, абмінуў корч відаць нарэшце пазнаў васіля пастаяў яшчэ трохі а потым моўчкі паплёўся ўслед васіль ішоў хутка прыкмячаў што аддаляецца аддаляецца ўсё больш ад старога як і тады калі быў блізка і тады калі корч адставаў усё далей васіль увесь час чуў яго за сабой слыхам сцярог кожны шоргат адтуль І ў той асаблівай чуласці, што ўзнікала, калі праходзіў паўскарча, неяк незвычайна ясна прыпомнілася колішняя бойка. Нібы нанова пачуў Васіль, як ён, старая быццам нездаляшчая зараза, дужа ламаў яму туды шею, памагаў гэтаму свайму гаду, сынку Яўхіму. А жыла даўняя крыўда, запякла злосць. Убярог ну, тады стары ліс зямлю, на адну далонь не страціў добрай зямлі. Усё, што было ля цагельні, так і засталося. А яму Васелю удзялілі тады кавалачак, абы прырэзаць далі можна лічыць дулю. І паявілася зларадная: Убярог тады, а цяпер от не ўберажэ разануць яго не на якую там паўдзесяціну, а ўсяго, усю раскошу яго ля цагельні. І тут жа да злараднасці прымешвалася цвярозая асцярога: Убяражэце не ўбяражэ, яшчэ не парушыцца ніхто, Мо, яшчэ і ўбяражэ, Ад гэтага гада усяго чакаць можна і Васіль пачуў сябе стар страшэнна адзінокім. І адзіноцтва чамусьці асабліва чулася заўсёда, калі рабілася скрушна. Там наводдаль павінна была быць купа дрэваў асінай хвоі. А пасля цагельня. А вось і паласа яго. Поцемку не бачачы Васіль пазнаў бы яе сярод тысячы іншых. Потім курунь ледзь была відна, але ён бачыў яе. Ён накінуў яе позіркам тую, што не відна была вачам, ён бачыў памяццю. Ён бачыў яе усюк. Ён чуў, як яго папаўняе звыклая любасная цеплыня. І ў гэтай цеплыні была памяць пра тое, як ішоў за плугам, як сеяў і як радавала яго зямля ўжо не адзін год. Але так было толькі хвіліну у радаснай цеплыні яшчэ вастрэй зашчымела адчуванне бяды. Тады ён зварухнуўся, наўгад пайшоў разорую, успамінаючы, як зусім нядаўна вёў яе. Усё мацнее уціналася мокрая стыласць. Мокры холодна, снегу няма, падумаў Васіль. І ўзяло звыклае трывожнае, а не дай Бог цісканне мароз без снегу. Леген тут жа схамянуўся цвярозы і з жалем падумаў: Ні да чаго яму цяпер гэты страх, Мабыць, ад таго, што яму так цяжка, амаль немагчыма было прымірыцца з тым, што бяда здарылася і што паправіць нічога не можна. І ад прыроднай звыклай да цяжкай хады ў жыцці ў партасці ён усё ж дзіўна не траціў зусім надзеі. Зацятая немагчымая надзея яшчэ не рвалася ў ім, як танюсенькая жывучая нітачка і яна гэтая надзея падказывала: трэба было гаварыць, што пасеяна ўжо, што жыта ўжо расце, Не павінна ж быць такога, што пасеянае браць. Трэба было б дабіцца, чтобы абышлі цяпер а там, можа так бы ўжо і засталося дабіцца, чтоб цяпер абышлі ён раптам зазлаваў сам сабе. Пасеяна, не пасеяна будуць яны глядзець на это. Не адзінакі ім чорт, што пасеяна, што не пасеяна. Шкода ім твайго насення, мабуць, твайго труда, сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка ліка пташук.